Комарок щекочет семя, Нельзя признаться вдруг. Меня срезает семя, Как скотина под капут. Себя перемогает, Понемногу тает, Но чего-то не хватает, Что-то вспомнить не дадут. А ведь раньше лучше было, и Пожалуй, не сравнить, Как в древних шелестила кровь, Как радаром не проходит шевеление этих губ, вершина колобров.